Ние за денеска <clears throat> ќе одговориме пак на едно прашање, така некако затеравме неколку саботи поред, кое што прашање верувам дека би требало да, да ни биде лесно за одговарање, сите знаеме, да кажеме, меѓутоа, сепак ќе се потрудиме да образложиме преку писмото. Прашањето е како се спасуваме, мислам не е тоа главното прашање, меѓутоа, како се спасуваме, дали по дела или по вера? Во новата поука мислам дека имаше наслов, ако не се лажам, кој што ќе биде за оправдување со вера, нели? Мислам целата целото послание на галатјаните има наслов каде беше сега? Оправдување само со вера. 20 тој четвртиот наслов четвртата. Меѓутоа еве за спасението го зборуваме, дали со вера или со дела, односно дали се спасуваме по милост преку верата, или по дела. Односно, прашањето на кое што ќе одговориме, зошто, ја верувам дека сите веруваме и ќе отвориме и на почетокот во Ефесијаните втора глава, кај што Павле недвосмислено кажува како се спасуваме. Ако се спасуваме по милост, преку вера, зошто тоа ќе ни се суди по делата? Тоа, на тоа ќе треба да одговориме. Може би секој од нас прилика знаеме како да одговориме, мега тоа ете да преку Словото, да дозволиме да Словото ни одговори, ни каже. Значи, отвараме во Ефесаните втора глава на почеток. За едно-две саботи ќе почнеме со Галатјаните, но еве сега во Ефесијаните отвараме. Исто едно убаво Павлово послание. Тора глава и читаме од први до девети стих. Измериме дали Павле не е доволно јасен овде. И вас се наврека најнапред на нашиот поранешен живот, нашиот живот во греф, во светот. И вас кои бевте мртви поради вашите престапи и гревови, во кои живеевте некогаш, според векот на овој свет – според кнезот на воздушните сили, духот кој действува сега меѓу синовите на непокорност. Меѓу овие и ние живеевме некогаш во своите телесни страсти, извршувајќи ги похотите на телото и на помислите и бевме по природа чеда на гневот како и сите други. Мислам дека ова е целосна вистина и ние бевме дел од тоа. Но, Но Бог, кој е богат во милост, еве што прави милост, но Бог кој е богат во милост и поради својата голема љубов, со која не возлуби нас, не оживе заедно со Христа и нас, кои бевме мртви поради нашите греови, и вели, цртичка, по благодат сте спасени. Шестиот стих. И со него не воскресна, не само што не оживи, не воскресна и со него не седна во небесните места во Христа Исуса, да во идните векови да го покаже преголемото богатство на својата благодат според својата добрина кон нас во Христа Исуса. Зошто по благодат се спасени, два пати дури, Павле спомнува во неколку стиха. Не е ова случайно. Зошто по благодат се спасени, дури додава сега, да објаснува и вели,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 По да сте спасени, два пати спомнува. Преку верата. Нормално верата опфаќа многу значено место овде. Или е, Римјаните пета глава, исто убави познати зборови, Римјаните пета глава од 8 до 11. Но Бог ја покаже својата љубов кон нас, со тоа што Христос умре за нас, доека уште бевме грешници. Нормално, кога станува збор за спасението, не може да се изземи и да се избегне жртвата Христова, која што е тука, обзема, об, обзема го централно место. Значи, уште доека бевме грешници, сега, откако сме оправдани во неговата крв, многу повеќе ќе се спасиме од гневот Божи преку него. Зошто ако сме помирени со Бога преку смртта на неговиот син, доека бевме непријатели, толку повеќе веќе помирени ќе се спасиме во неговиот живот. Доека уште бевме непријатели, доека уште бевме грешници, Иисус не помири преку неговата жртва на крстот. Спасението е завршена работа, со други збори може да кажем. е се зависи од нас, нормално, што ќе избереме, тоа е завршена од негова страна. Исус направи се што требаше да направи. Прво послание до коринќаните, ајде, која ова е некој како вовет, не може да се избегне крстот, не може да се избегне, избегне милоста, благодата Божја, не може да се избегне Евангелието всушност, тоа е Евангелието. 15 глава, 1 Коринќаните, од 1 до 4. Вие напомнувам, браќа, за Евангелието, кое ви го проповедав и кое вие го примивте и во кое стоите, преку кое и се спасувате ако го држите цврсто, како што ви го проповедав, освен ако не сте поверували напразно. Значи, е, верата исто така е многу битна, овде вели. Не треба. <laughs> Евангелието е тоа, кое што е, меѓутоа, треба да веруваме. Зошто ви го предадов најнапред она што ви го бев и примил, дека Христос умре за нашите греови според писмата, интересно овде некако пати, просто два пати потврда, дека сето тоа што Исус го направи е според писмата, според веќе кажаното според точните пророќства во Стариот Завет. Зошто Христос умре за нашите гревови според писмата, и дека е погребан, и дека воскресна на третиот ден според писмата. Ова е Евангелието. На, на овој начин се спасуваме, по благодат, според сето оно што го направи Христос за нас, неговата жртва. Или еве, прво послание на Коринјаните, која сме веќе тука во првата глава отворете, таму 17-18 стих. Со еден збор, или два збора, може да се каже што е Евангелијето, Како што овде Павле го опишува тоа. Прво послание Коринјаните, че значи, прва глава. Еве од 17 стих ќе читаме, зашто Христос не ме испрати да крштевам, туку да го проповедаме Евангелието. И не со говорничка мудрост, за да не го изгуби Христовиот крст своето значење. Во овој стих веќе нагласува дека Евангелието е всушност проповедањето за Христовиот крст. 18 ту ще појасно. Зошто словото за крстот е безумство за оние кои што пропаѓаат, а за нас кои се спасуваме Божја сила. Нели да Павле во во прва глава 16-17 стик таму вели дека што е што е, што е Божја сила со други зборови во превод. Евангелието е Божја сила. А овде вели, Словото за крстот е Божја сила. Словото за крстот е Евангелие. Римјаните трета глава се. Куп стикови ова се, се е како еден вид воет. Мора да се разбере Евангелието, да се разбере дека се спасуваме по милост преку вера, за да после видиме да погледнеме судот и судењето. Значи, трета глава имените, од 23 до 28. Слични зборови во сличен правец. Вели вака, зашто сите сгрешија им недостасува Божјата слава, но се оправдуваат од Неговата благодат, преку откупот во Христа Исус, преку жртвата кога Бог го постави за жртва на помирување преку вера во неговата крв, за да се покаже неговата правда во пропуштањето на поранешните греуи во времето на Божието долготрпение, та да, да ја покаже својата правда во сегашно време, за да биде самиот праведен и за да го оправда оној кој што е од вера на Исуса. И така, каде е фалењето? Нема фалење. Исклучено е. Според кој закон? Според закон на делата ли? не туку според законот на верата. Ако беше според законот на дела, тоа ќе имаше фалење, фалење, фалење. И така ние заклучуваме дека човек, човекот се оправдува преку верата без делата на законот. Или Бог е само на јудејците? Да, доволно е до тука. И така ние заклучуваме дека човекот се оправдува преку верата без делата на законот. И сега има еден интересен стих, односно неколку стиха во Јован 12 глава. Тоа е Во 12 глава од почетокот се опишува Христовата средба со Марта, Марија, значи неговата а, посета во домот во Витанија, во нивниот дом. Идењето на таа последна пасха, И тука негде нели се среќава и со грци, како што вели овде, текстот, и зборува, Исус почнува да им зборува во контекст на неговата смрт, кое што многу бргу и ќе се случи. Значи, во тој контекст ги кажува и овие зборови. Послушайте ги зборовите во Јован 12 глава, да не читаме се овде, на кратко ви кажав, од 31 до 33 стих. Сега е судот на овој свет, вели писмото. Сега кнезот на светов ќе биде исфрлен надвор, а јас кога ќе бидам издигнат од земјата, ќе ги привлечам сите кон себе. И вика, ова го кажа, за да покаже со каква смрт ќе умре. На што алудира Исус? На неговото распнување, Јован 12 глава, од 31 до 33. алудира на Христовото распнување, на неговата жртва на Голготскиот крст. И вели, сега е судот на овој свет. Што сака да каже Ако Христос умре за нас, и според Исаја, нели, оние пророчки зборови, казната за сите наши греови падна врз Него, Тоеш, не само што Исус направи се за наше спасение, туку и судот се исполнува во, во таа негова смрт на крстот. Казната за секој наш греф, минат, наш иден греф, паја врз него, врз таа жртва, која што беше принесена на Голготскиот крст. Зато што вели, сега е судот на овој свет, алудирајки на тоа која ќе биде издигнат од земјата. Е сега, ако и судот е исполнен во таа жртва, тоа зошто воопшто суд? Зошто има ли потреба од суд? Второ послание до Коринќаните, 5 глава, 10 стих. Второ послание до Коринќаните, 5, 10. Овој си ке појаса нема да што биде. Што е? Зошто сите ние треба да се појавиме пред Христовиот суд и секој да приме според оно што направил во своето тело, било добро, било зло. Сите ние, вели Павле, во овој стих, треба да се појавиме пред Христовиот суд. Аха, значи и добрите и злите, без разлика, било добро, било зло, било што сте направили, да се појавиме пред суд. Зошто која задача ќе го овој судот? Ето овие што кога спомнал суд, секогаш тоа го сваќаме во негативна конотација. Суд е, значи, место каде што е, треба да ви се суди, да ви се боричка, не знам, во вашиот живот, да ви се наоѓаат некои неправилности, кршење на закон, така натаму. Дали сте слушали на некојаш да некој каже Господи, сакам да ме судиш. Господи, суди ме. Затоа што секојаш во негативна конотација го ме судот. Дали може поинако да, <laughs> да гледаме на судот? А што ако сум невин, што за мене представува судот? Доказ дека сум невин. На судот ке се докаже мојата невиност. Тоа како треба како гледам јас на судот? Дали во негативна конотација? Пазите, некој во Библијата и напишал судиме Господи. Секјавате ли кој? Да, кој рече? Како е да? Давид. Точно? Точно, 26-ти псалм. Ебе, менка, иако е најчесто тивка, меѓу тоа. Или се рече, добро, како и да е, менка потврди. <laughs> потврди оно што го каже катица. 26-ти псалм, ќе прочитаме целиот. Зошто Давид вака гледа, самите стихови кажуваат. Зошто вели, судиме, така почна псалмот, судиме Господи. Зошто? Одма уште првата реченица кажува, зошто одев во својата невиност. И се надевам на Господа и нема да се поколебам. И испитајме Господи, искушајме, испитајме ги бубризите, срцето. Се, до крај. Зошто Твојата милост е пред моите очи и одам во Твојата вистина. 26 псалм. Јас не седам со нечистни луѓе, не се навраќам кај подмолнит. Го мразам друштвото на злосторниците и не седнувам со безбожниците ги мијам своите раце во невиноста и ги обиколувам, го обиколувам Твојот жртвени Господи. Немајате во целиот овој речник, како го пише овој псалм, спомнате жртвеник, спомнато е светилиштето. Ова не случайно, затоа што ќе, ќе разгледаме после еден друг псалм, кој што е Асафов, и тоа како и да е, не е битно. Значи, го обиколувам Твојот жртвени Господи да ја разгласам јавно Твојата фалба и да раскажам за сите Твои прекрасни дела. Интересно, Давид повикува на тоа да биде суден и се фали со и ги раскажува Божиите дела. Добро. О, Господи, го љубам домот во кој престојуваш и местото каде што е населена Твојата слава. Каде е тоа? Попсално светилище, нели? Не ми ја погубувај душата со грешниците, нито мојот живот со крвопијците. Злочинот е во нивните раце, а десницата им е полна со подкуп. А јас одам во својата невиност, повторно, повторно. Избави ме и смилувај ми се. Мојата нога стои на прав пат. Ќе го благословам Господа во собранијата. Од каде му е овој речник? Од, на Давид, судиме Господи, испитаме Денеска обично, нели, човек се тресе од страв, која ќе се спомне суд, па макар и човечки, поготово човечките, пошто се неправедни, така да ви на правдина може да завршите во затвор. Не одам на... Мислам, тој случај во наша Македонија сигурно има мнози на кои што лежат или допрва ќе лежат или не знам во затвор. Иако не направиле ништо, јас не одам на прочитав некој во Америка човек од па цели 20 години поминал, за да на крајот, после тие 20 години се докаже дека бил заменет неговиот лик, бил сличен со ликот на тој вистинскиот криминалец, и он се одлезал 20 години на правда. И тоа се човечките судови. Тоа е несовршеноста, тоа се луѓе како и нас, грешници, склони на подкуп, на, нали, сакат да си го да си го живеат животот онака да да си имаат некоја добивка, лесно се подкупуваат и така натаму како што спомнав. Меѓутоа за праведниците судот е радосна вест за оние кои што се во Христа Исуса, како што читавме во Ефесијаните, неколку пати се спомна тој израз. Во Христа Исус. Во Христа Исус. Што вели Павле во Римјаните 8 глава е сега која сме кај тој израз во Христа Исуса? Почнува. Како е почнува Павле 8 глава од Римјаните? Зашто сега нема осудување за оние кои што се во Христа Исуса. Нема осудување, доку ти ќе бидат оправдани. Е сега Псалм 73. Иеко реков, нели, Асафов Псалм, како што стои овде. Кој проблем го имал Асав? Кој проблем го имаме и ние денеска, гледајќи околу нас? Еве, спомнав, значи, некој ако е мокен, а, може и да потплати суд и никојаш и да не види суд, да не биде осуден и така натаму, и да успева во животот, ќе гледате дека а, успева, се богати и така натаму и така натаму, а вие некако се некои неволи ве сноја, нели Асав, тоа се прашува во 73-тиот псалм, сеќавате. Еве да читаме. Од првиот стих Бог е навистина добар кон Израел, кон оние што имаат чисто срце. Спомнува чисто срце овде. А мене за малку ќе ми се сопнеа нозете, Асад вели. За малку ќе ќе паднев, за малку не можам да сватам што е ова што го гледам со други зборови. За малку ќе ми се лизнеа чекорите. Зошто им завидев на злочинците, наблюдувајќи го напредокот на грешниците. Никакво страдање не носат, нивното тело е дебело, не живеат во маките на смртниците, не ги удираат човечки неволи. Се богатат подолу стоејки. Ама се додека вели, таму 16-17 стих, и размислував, размислував како да го сознаам тоа, како да го разберам. Не можам да го разберам. Нема логика за мене. Зошто е така? И размислував како да го сознаам тоа, но ми се гледаше мачно во моите очи. На нас не е некој смачно, да сватиме некој работен или како се одвива. Се додека, 17 стих вели, се додека не најдов влез во Божето светилиште, за кое што, нели, Давид во предходниот салм што очитваме, 26 исто така го спомнува, жртвеник од светилиштето и така натаму. Кај се одвива, мислам, нели, ние живееме во времето на истражениот суд, нели, од 1844 година на. Кај се одвива тој дел во светилиштето? Токму во светијата на светија, нели, тука е законот и Тука се разгледуваат случаевите според законот, дали нешто е добро, дали нешто е зло. Значи, се доека не најдов влез во Божито светилиште и го согледав каков им е свршетокот. Што оти живеа таков живот, што оти моди оди све на добро, намерно, нели така, кога на крајот, крајот им е во огнот, нели како што е зборувано. И Јасав си ја смирил душата, може би Давид, може би ние, денеска. Крајот. Да. Римјаните 14 глава. Сега разгледуваме некои стихови во Библијата кои што судот го прикажуват во позитивна конотација. 14 глава Римјаните. Ова глава е целата за <laughs> судење. Ова е една на која што секој од нас, секој грешно човечко сушество си ја има, се бави со нешто што не е од негов домен. Во тој контекст, значи, расправајќи се две групи во христијанската црква, ново оформената христијанска црква, значи, Новиот Завет, едните евреи кои што го примеле Христа, а другите незнабошци кои што го примеле Христа, па нели тука имало разлики меѓу меѓу нефи се осудувале едните со другите. Овие евреите се правеле побожни, па ги суделе другите. Од постапките што ги гледа што прават. И што вели 10 стих? А ти зошто го судуваш својот брат? Или ти зошто го презираш својот брат? Што вели? Зошто сите ке застанеме пред Христовиот судски престол. Е уште еднаш повторување на она Коринјаните 15 глава 10 стих. Не се бавете со нешто што не е ваш домен. Значи, Позитивно, ако сватиме значи, Евангелието, спасението по милоста и судот, веста за судот нас треба да не ослободи од опаѓање и судење на еден со друг. Тоа е страшно зло. Што имам јас да го судам или не знам да зборам за братот или тој за мене, кога сите еден ден ќе испаднеме пред судијата, вистинскиот судија, кој што правилно суди кои што не, не, не, да, не дава да биде подкупени и така Но Сите еден ден, вика, ке испаднете пред Христовиот судски престол. 12 стих. И така, секој од нас ке одговара пред Бога за себе. Што се судиме? Што губиме време околу тоа? Кога секој од нас ке излезе еден ден пред судот. Се во Данило 7 глава, ова е исто еден интересен момент. Данило 7 глава. Што имаме во Данило 7 глава? Тук имаме дверки, четири дверки, нели? Како повторување на она втора глава, таму кај Кипот. Го имаме лавот, Вавилон, Медоперсија, мечката, леопардот, царството на Александра Македонски, потоа она вонредно суштество, звер кој што има потешкотија и Данијел овде да го објасни, да го опише, и малиот рок кој што излегува од овој последниот звер и прогонствата а, опи, опишува како ќе пострадаат светите, како ќе пострадаат праведните, како ќе пострада Божиот народ од прогонствата на малиот рок и од неговите неправедни судови. Внимавајте. 21-22 стих од 7 глава Данијел. И гледав како овој рок војува против светите, та ги надвладуваше. Знаеме каква, каков бил средниот век. Знаеме колку изгинале на правда христијани. Какви судови ги суделе? <laughs> Затоа, додека не дојде, вика, прадамнешниот. Значи, ги надвладуваше. Ги газеше ги уништуваше се дека не дојде прадамнешниот, кој им ја досуди правдата на светите на Севишниот и дојека не дојде време кога светите го завладеа царството. Другиот превод е малку поинако, меѓутоа овој превод е сосема прецизен за мене и многу добар. Дојека не дојде прадамнешниот, Господ, кој им ја досуди правдата на светите. Оние кои што беа газени, оние кои што беа судени на човечки, така наречени, или ги викаат кенгурски судови, кои што од страна гледано, која, ако се разбирате во правда, ќе сватите дека всушност е, тоа е една хумореска од правда, а не вистинска. Но Господ кога доаѓа, што прави? Уште еднаш да повториме, ќе ја досуди правдата, ќе ги оправда, ќе ја докаже правдата на неговите свети, на неговиот народ. Че ете, судот во позитивна конотација. Ако сте вие во Христа Исуса, ако сте вистински верник, ако живеете по Божја воља, тојаш нема потреба да се плашиме од судот. Судот само ќе биде едно докажување на нашата праведност, односно не нашата праведност, туку Христовата праведност, сепак преку нас, затоа што Христос го живе животот преку нас. И сега да се вратиме во почетниот текст, Ефесијаните 2 глава. Него дочитавме 10 стих, Не случайно. Ефесијаните 2. И за да малку пак е, навлеземе во контекстот, ќе читам од 8 до 10. Значи, завршиме таму со читањето во 9 стих, но еве сега ќе читаме значи, назад во Ефесијаните 2 глава, од 8 до 10. Уште еднаш да потенцираме како се спасуваме,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 за добри дела, кои Бог ги подготви однапред за да живееме во нив. Малко и тежок е овој речник, како тоа. Создадени за добри дела во Христа Исуса, кои што Господ ги подготви уште да од пред време, однапред, за да живееме во нив. И што гледаме овде? Че значи, да, ние се спасуваме по благодат преку вера, без никакви дела. Не можеме ние ништо да додадеме на она што Исус го направи.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 мислам дека може беше и прошлата сабота на, на овие текстови, но да се подсетиме. Матеј 7 глава 21 и 22. Што, веле овие, што велат овие текстови овде? Не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, значи ќе биде спасен. Не секој што вели Господи, Господи. Туку оној кој што ја врши волјата на мојот татко, кој е во небесата. Мнозина ќе ми речат во оној ден. Што? Господи, Господи, не пророкувавме ли во Твоја име? Дела Не изгонувавме ли бесови во твоје име? Дела. Не правевме ли многу чуда во твоје име? Дела. Тогаш јас ке им изјавам, никогаш јас не сум ве познавал. И баш сега ми Јани стави акцент на тоа. Чигнеш да? Никогаш не сум ве познавал. Не дека некојаш, па... Не, не, никогаш не сум ве познавал. Не можеме ние со проповедање, не можеме ние со, не знам, сме продале 100 книги денес или не знам што, со тоа да го заработиме спасението. Спасението е веќе завршена работа. Спасението е во таа жртва Христова. Облагода сме спасени. Но, спасениот, оној кој што ја примил благодата, произведува добри дела. Е сега, одговор на прашањето според ова, зошто ако сме спасени по благодат преку вера, сме судени по делата? Судени сме по делата за да се види дали се спасуваме, односно сме се спасили по милост. Дали усваќаме ова? Значи, ке ни се суди по дела за да се види дали сме се, спас, да сме се спасили по милост. Преку вера, да. Преку вера. За да се види, што треба да види Христос, што треба да види Господ? Односно не он, он знае, он се знае, ама сите други да видат. Тие дела кај едниот, со тие дела кај другиот. Да видиме, тие дела чиви се, тие дела чиви се. Делата кај спасениот, оние дела на милост, кој што прозлибуват од милост, се всушност Христови дела. Тоа Христос го прави во вас. Вие сте во Христа. За вас за, нема осудување за оние кои што се во Христа Исуса. Затоа што, ако читаме тамо во 8 глава Римјаните, се вели Христос кој што е во вас, го исполнува законот. Да. Значи, да се види дали некој мисли дека може да се спаси со дела, или дали некој всушност е спасен по милост. Значи, ја прифатил милоста, сваке и знае дека он не може ништо да додаде, ја прифаке жртвата Христова, дозволува да Христос живее во него, и тој во Христа, и по тоа не може да не произлезат добри дела. Нели, верата без дела е мртва, сега да не цитираме Јаков. Така. Значи, ни се суди по дела, а сме спасени по милост преку вера, за да се види дали сме спасени по милост преку вера. И еве да додадеме уште некој стих, во Тит имаме исто слични стихови во тој правец. И како што реков, човекот кој што е во Христо Исуса, кој што е сигурен во спасението, кој што живее еден праведен живот, он нема што да се плаши од судот. Судот за него е всушност момент кој ќе се покаже и докаже не само неговата правда, тој всушност Христовата правда преку него, дека е праведен. Заборав да, заборав да спомнам, значи, зверот кој што гази и пустоши во дела седма глава, малиот рок, кој што е папството, нели знае. А, меѓу другото е систем кој што, што учат католиците како систем? Спасение со вера или со дела? Спасение со дела. Што е систем кој што ги суди, ги судел вистинските верници, Христови следбеници, ги осудувал, ги ништел, ги уништувал, ги убивал, оние кои што се спасувале по милост. Системот кој што верува дека спасението подела, ги ништи ги убива, ги бриши од земјата оние кои што се спасуваат по милост преку вера. Интересно. Тит, го отвориме во Тит, тука негде ќе препишеме полека, втора глава. Од 11 стих, па негде до 14 и во трета глава неколку стих. Зошто се јави Божјата благодат, која носи спасение за сите луѓе. Видите, овој стиха го издвоите, доволен е. Спасението, спасението за сите луѓе доаѓа по милост, преку милост. Доста ти е мојата благодат, нели како бил таму. Павле, исто. Зошто се јави Божјата благодат, која носи спасение за сите луѓе, која не воспитува да се откажеме од безбожноста и светските походи. Значи, таа милост не воспитува и работи во нас, и љубовта, нели, Христова, со која не возлюби, да се откажеме, да сепак да произведеме некои дела, значи да правиме нешто. Од светските походи да живееме разумно, праведно и побожно еве како што имавме во 2 Петрово, 3 глава. Како го очекуваме Христово додајање? Со еден разумен живот, побожен живот. Значи да живееме разумно, праведно, побожно во сегашниот век, очекувајќи ја блажената надеж и славното јавување на нашиот семокен Бог. Еве стихови кои што можевме дори да, да, да ги цитираме за време на пулката, кои што совршено одговара на Петровите стихови кој се даде сами од себе си место нас за да не избави од секакво беззаконие и да очисти за себе, да го очисти за себе собствен, собствен народ кој му припаѓа, кој ревнува за добри дела. Истиот речник, како и во Ефесијаните. И во третата глава реков, од трети до пети стих, Тит, значи, трета глава, Зашто и ние бевме некојаш неразумни, непокорни, скитници, робови на разни страсти за задоволства, живејки во зло и завист, мразени и мразејки се еден со друг. Слично нешто на ефесијаните, на почетокот од таа втора глава. Но кога се јави добрината, човеколюбието на Бога, нашиот Спасител, не спаси, не врз основа на правените дела што сме ги направиле ние, туку по својата милост, преку капењето на ново раѓањето и обновувањето на Светиот Дух. Да е доволно тоа. Тите, не, неверојатно, значи посланието да тите стварамо кратко, меѓутоа многу убаво. И наистина, дури може би, можете да му дадете одговор на некоја ако ја праша, затоа и може би беше двоењето тука меѓу нас, дали се спасуваме по дела или по вера, ако ја праша како се спасуваме, може да му речете, ќе се спасуваме по дела. Ама, и како тоа, можете да му речете, па да, се спасуваме по, со Христовите дела. И Јован шеста глава, овие се исто многу увеи стихови. Запомнете ја оваа, во онаа тешка беседа што Христос им ја кажува и на учениците на околните на собрани луѓе, меѓу другото еве што кажува на нивното прашање. Значи Јован 6 глава, 28 и 29. Еве како гласи 28 от Тоаш му рекуа, значи го прашуваат, што да правиме за да ги извршуваме Божите дела? Зато што се спасуваме <laughs> со Божи дела. Што да правиме? Значи, тука е спасот, тоа е. Што да правиме? И што вели? 29 стих, Исус одговори им рече, Божето дело е ова, да верувате во оној кога тој го испратил. Ете, спасени сме по милост преку вера не од делата, не од нашите дела. Се спасуваме од Христовите дела, кои што Тој ги врши и ги прави преку нас, примајќи ја милоста Јова. Затоа сме се спасуваме по милост преку вера, меѓутоа не се суди по делата, за да се види пред сите, на да сите да им е јасно дека оние спасените се оние кои што се спасуваат по милост, а тоа се гледа од делата дали се тоа наши дела, дали се дела од законот, кој што ели Павле тамо римјаните, кој што читавме, или тоа се Христови дела. Христос кој што живе во нас и ги врши. Нека му е слава на Бога, нека Господ помогне да бидеме сите на крајот спасени, а не е тешко. Нели, скоро еднаш одговаравме што е полесно да биде човек изгубен или <laughs> да биде спасен. Па ако Христос направил се за нас, наистина е полесно да биде човек спасен. Нека му е слава на Господа за се што направил. Амин.